alean larrea, zurekin aipatuko dugu uh, legea edo loa dekazer uh, deitu duten hori, bozkatua izan dena duela aste bat, haste bat pasa, uh, frantziako lege biltzarrean, erran nahi du uh, lege hori pasatua da, onartua da? E, bai, e, hori zen uh, senatuan pasatu da martxuaren amabian eta e, bi posibilitate bat ziren, edo senat, tariek uh, eh, diputatuak boskatu bezala boskatzen zuten arek ere eta legea finkoa bilakatzen zen edo aldatzen zuten eta orduan berriz uh, eh, diputatuena aintzinerat eh, heldu zen legea. Eta kasu hortan, behaz, bozkatu dute, e, behaz, eskuineko gehiengoak, senatuan, bozkatu du legea, diputatuek, boskatu bozkatu zuten bezala, behaz, legea hor da. Mhm. Aldiz, eh, ikusiz eh, nolako egoera nahasia den eh, Frantzian gaur egun, e, presidenteak, behaz republikako presidenteak, erabaki du kontseilu konstituzionalerat eramaitea legea, hori ez da ardura gertatu, uste dut bigarren aldea dela, gertatzen dela, eta beraz legea bere usutasunean kontseilu konstituzionalen aurrean, pasatuko da eta eh, hor eganen dute ea konstituzioarekin konforme den edo ez. Momentuz beraz ez dute aplikatu? Ez, eh, ez da aplikatzen al, mementuan. Behar du kontxelio konstituzionalak, behar du bere dabakia plazaratu. Eh, zertan lege hori salagarria da, ze murrizketa ikusten zaizkio lege hori? Lege hori ez da bat batean heldu. Lege hori Frantzian eh, ikusten den uh, leratze baten, eh, gizartearen leratze baten barnean uh, sartzen da. E, gaur egun e, militarak hor ditugu gizartearen begiratzeko. E, kanpoan ditugu, armatuak hor ditugu eta hor hasten da lerraketa hori. Eta gero ikusiz nolako egoera hasia den gaur egun eta nola manifestaldiak badiren eta ez bakarrik uh, eh, atora horiek eh, egin manifestaldiak badira gazteria ere manifestatzerat ateatzen da, langileria, e, gizartea kezkatua da. Eta hori, egoera hori aurre egiteko, e, deputatuek eta senatariek e, pentsatzen dute behar dela e, legedia gogortu. Eta hori ikusten da, gaur egun manifestatzeko eskubidea e, txipituko dutela. E, Horai arte etzen eh, norbeit uh, eh, manifestatzetik debekatzen ahal, salbu dudie batek eh, debekatzen ba zuen, hauzi e, baten, hauzitan pasatuta. Lege hori aplikatzen bada, e, eman dezagun sindikalista bat, edo sindikat langileria, langile sindikat baten buru zagi bat, debekatzen ahalko du prefetak, ernai baita gobernuaren ordezkariak, e, susumoak dituelakoan e, euh, erranez bakarrik. Mm -hmm. Eta hausitegirat joaiten halko da pertsona hori, baina uh, manifestaldia pasatuta eta epeak ez dira, e, e, epeetan ez da aski goiz pasatzen halko judiaren aintzinean. Behas hor da uh, leratze bat, erranai baita ez dela behaz... Uh, gizarteak ez du bere kesua gertzen ahalko, oai libroki egiten alduen bezala. Mhm. Eta hor da leratze bat. Mhm. Eh, azken finean, erabili dute azken astetan ikusten diren eh, manifestaldi horiek erabili dituzte, lege orokorrago bat plantan emaiteko, eta azken finean eh, pertsona hororen askatasun batzuk mugatzeko. Bai, Estakulu hori izan da, ikusiz nula izan diren, behaz, desmasiak uh, manifestaldien uh, ondotik, hasteko atora horiek uh, antolatu edo deitu manifestaldien, manifestaldien ondotik, Estakulu hori erabaki dut, erabiltzen dute, e, behaz, lege horren uh, Baina hori ez eta onargarria, zen eta e, manifestaliak ez dira frantzian gertatzen bakarrik, badira beste e, erresumetan ere, eta beste gobernuak arribatzen dira, no azpit, e, egoeraren menperatzerat. E, Hor agertzen dena da gaitasun eskaz bat, e, egoeraren menperatzeko gaitasun eskaz bat, Esperientzia eskasa edo nahitarat hori ez dakit, gobernu uh, gobernuunek, uh, gaurko gobernuak ez du egoera hori menperatzen eta ez darri batzen poliziak egin behar luken uh, lana, legea respetatuz egin behar luken lana, ez da arribatzen uh, lan horren egin arazterat. Jadanik erraiten dute aste buruntan militarrak aterako dituztela adibidez? Bai, hor ere hori aipatzen dute eta hor egoera lagia da, zen eta horrek gara nahi du, e, frantziako edo estatuko erritarak e, etxaiak direla, militarak hor dira, Mugen, kampoko mugen zaintzeko, e, kampotik etorritako landiera zaintzeko, eta horre nahi du, e, gobernu unek ikusten duela landiera bere herritaren artean duela eta militarak ez dira hortako formatuak ez dira bere herritaren aurka plantatzeko formatuak mhm. Hor, uh zerbait biziki gertatzen alda azkenean? Bai, eman dezagun eh, eh, atakatuak direla Eh, manifestaldian eh, badira manifestaltzerat heldu direnak eh, hau, gauzak hausteko, ontasunak hausteko hori ez ez daukatu behar. Eman dezagun horietako batzuek hartzen dira, mendekatzen direra militar batzuen aurka, ze gertatuko da, gertakari larriak gertatzen aldi da. Mhm. Hala ere, jendearen aldetik eh, ituridu du felegea pasa dela aski erreski eta edo jendeak ez du lertu edo eh, ez dakit pasarazi dute aski fe, ez da entzuten hala ere. E, jendeak uste dut anestesiatuak direla. E, hori asia da duela bizpailu urte atentatuen e, estakuluarekin, tentatuen ondorioz, eh, jendeek uste dute beren eskubideak e, eh, tipituz e, eh, gauzak e, obetuko direla. Hortan, trompatzen dira, hor dira e, hori gertatzen erarik terorismo islamistak du irabazten eh, bere gure bizitzeko mundua aldatzen du de facto eh, eta hor ikusten da hoai e, eh, ez dutela behar bat jendekuntza ulertzen, ze gertatzen ari den eta nola manifestatzeko eskubide hori eta txipituko den, eta e, gauzak ez direla hobekiago izanen. Mhm. Eh, bukatzeko, Kontseiru Konstituzionalean badakigu gutxi gora bera noiz tratatua izanen den edo horrek denbora hartzen du? E, teorian eh, hilabete bat badute, erabakiaren eh, plazaratzeko, gero denbora gehiago hartzen aldute. Mhm. Beraz ez dakigu noiz pasako den? Ez, askifite ala ere, zen eta legea buskatua izan da bigan Euh, hitz berekin euh, boskatu dute, beha saskifite, behar luke, behar normalki uh, konseilu konstituzionalak en euh, erabakia plazaratu. Mila